Without any further ado, pinakahugyaw ng pakpak mga kapamilya for Crazy Duo! Okay. Silingan. Ah, salamat kayong tanan. Ilabi ninyo ah. sa mga nag-secure ni ato ang ah, event karong gabi una. Okay, nandito tayo ngayon. Salamat. Nakauwi na rin ako ng Cebu. Bakit? Ah, kasi na-miss ko dito yung ano eh, yung ah, yung ah, mango, ano 'yun? Mango float. Oh, dried mango. Hoy, sabi ni Kapitan Elmer Abilia, Ah. wag ka daw, wag ka raw magpagalagala dito. Bakit naman? Hoy, maraming tao. Maraming nga tao. Baka malapa ka. <laughs> Ikaw din, huwag kang pagalagala. Bakit? Baka maubos kayo. Bakit nga? Endangered species ka na eh. Plus alam niyo ba? Hoy, alam niyo ba ako, ako, marunong ako mag-English. Marunong ka mag-English? Oo! Ikaw marunong ka mag-English? Oo! Sige nga, magtatagalog ako, i Englishin mo. Gusto mo ba magbigay ako ng ano nila, bigay galang? Bigay galang, gabi ngayon. Bigay galang, English. English speaking. Tumabi ka. Wash and learn. Some scenes and languages may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. <laughs> People of the Philippines Slow down. Men at work. <laughs> Exit and entrance, no parking. <laughs> because government warning. <laughs> Nasa highway yan. Signboard yan. Nasa highway. Huwag mo naman akong hampasin tay. Alam mo ba na, na- nandito yung GF ko dito? Nahiya nandiyan. Sa gabing ito, narito yung shoota mo. Ah. Matagal, matagal mo na shoot ah. ah matagal na. Nag-text kayo? Nag-text kami. Ah, anong text mo? Sabi ko sa kanya, uh, where na you? Ah, nag-reply naman. Nag-reply. Anong reply? Who you? <laughs> Aray. Hindi ka pala kilala eh. No, tinawagan ko. Tinawagan mo. Oo, pero may- Nakontak mo. May, may, may operator sumagot eh. May operator? Sumagot. Siyempre, may operator yan. Sabi ng operator, tut, tut, tut, ang numerong denial mo ay kulang ng isa. Tanga ka talaga, ulitin mo na. <laughs> Baka sira na yung phone. Ang mm, Sira na nga yun. Nandito ngayon si Yuta mo. Ah? Nanood siya ngayon. Ay, wow. Ngayong gabing ito, narito siya. <laughs> Nahiya. Ah. ah, ah. Nahihiya pa yung baboy. <laughs> Ituro mo kung saan? Nandyan lang siya, oh. Ah, ba't mo tinuro lahat? Kasali si Lola? <laughs> Sa'yo ba yan si Lola? Huwag hmm, mo isali si Lola Ang sa ganda ni ah. Lola, oh. Yung ngipin niya, ang ganda. Bakit? Marami absent. <laughs> Tapos yung isa, one set apart. Tumawa pa yung nag-agree. Tumawa pa yung bata. Yung bata. O, oh, kilala ko yung tatay niya. Kilala mo yung tatay? Oo. Oh. Ano yung tatay niya? Yung tatay niya mangingisda. Bakit? Tingnan mo yung ngipin, parang sagwan. <laughs> Oy! Oy, mag-ingat kayo yung kumain ng balot. Mahilig kumain ng balot. Oo. O, oh, mag-ingat po kayo. Kanina, yung kaibigan ni Paring Mark. Oo. O, dito ngayon, ano, si Paring Mark. Oo. Kanina, Kumain yung kaibigan ng balot Ah. na disgrasya. Nabulag po, oo. Oh. O oh, nabuta. O oh, kasi pag biyak ng balot, hinigop yung sabaw, sinilip, ayun, tinuka, bulag. Bakit <laughs> na silipin para hindi naman bulag. <laughs>